Radio Difo gauk mobilizazio eguna bai honan, erretretan eh, erreformaren kontra, bila beteko mobilizazioa, eh, ze bilan egiten non zuen egun? Ba, bilan biziki bai korra, zenta ba, alde batetik eh, ikusten alda, gu abiatu ginela benduaren bostetik eta borroka biziki luzea dela. Hor, uh, piskata paldu da, mugimendua tremideetako langileen artean, baina hainitz, hainitz zabaldu da. Hor, ikusten dira abokatak uh, egunero mugimenduan direra, uh, eh, liceotan uh, eh, bai erretreten erreformain kontra, bai eta ere uh, hor basu berri horren kontra, uh, gero Paris eta Marseillean ez da gehiago ondarkinik biltzen, ez dira ez da erretzen ere, hor duan sekulako kalteak badira, tonaka uh, zikinkeri bada uh, be, gero uh, ospitaleetan servitzuko eh, buru hainitzek jen eh, uh, uh, kargoa utzi dute, protestazio gisa, bada denetan protest, protest, protesta hainitza baldu da, eta beraz uh, uh, bizki ba ikorki ikusten dugu hori, gainera kusten da gobernoko kidea hainitzek Hor, eh, hauteskunde uh, municipaletan parte hartzen dutela, hori ere, seinare askar bat da, eh, Eduard Filipek eh, bere burua orkesten du lehavren, beste bat uh, uh, Gerard Armane uste turkoenen, bi izan behar ziren miagitzen azkenean ez eginen, baina horrek erakusten du, gero prestatzen ari direla, Hor, euh, diputatuetan ere, la Republikan marxek egiten zuen aizuena, eta hor, aserre bat ere adierazten da, hor duan, horra, euh, biziki baiko gira luzea da, zaila da, biziki, baina begira, ez eh, historikoa da gertatzen ari dena, bi hilabetez, pastero eh, eta batzutan bi, eh, bi aldiz astean, milaka dien ebiltzen dira bai honan, hor bada beste polo berri bat e, eraiki zena Doni Bane Garazin, olain Dona Paulen, Maulen ere bada, endaian bazen goizuntan, hor doan horra zabaltzen da, ikotzen da, egitan, hor doan horra pentsatzen dut bide honen galera, gauzak hainitza dira, eta ondorioak ez badira segidan ikusten ondorio lagiak zenen dira gobernuaren zat.